Naše sovice nedavno su odletjele na Hirmi u Dubrovnik. Među njima bio je i naš Davor Pejić koji je tamo uspio uhvatiti Antu Tolju i s njim snimiti jedan intervju. Ante je inače sa Unidu radija, a radi nešto i na jednoj televiziji. O čemu su to oni zanimljivo me pričali, poslušajmo. Ante je dobrodošao na frekvencije Radio Sove. Inače, Ante je bio jedan od sudionika Hirmija u Dubrovniku 15. jubilarnog. Ne samo da je bio sudionik, nego je on jedan od bivših eh, Uniduosa. Ne bivši, nikako bivši. Ja se još uvijek držim grčevito ovih deset godina, barem ono blago mentorski ali držim se, nisam, ne, ne mogu sebe smatrati još uvijek bivši. Znači, trenutni, ali koji je malo e, se posvetio i drugim životnim obvezama, jesam dobro onda. E, to, je, to je već malo bolja definicija. Kad kažem posvetio se drugim obvezama, onda mislim da si počeo raditi za lokalnu televiziju kao e, dio kamermanske ekipe koja ide po terenu i radi priloge. Tako I što te privuklo tom poslu? Pa zapravo tražio sam nekakav posao u struci. Završio sam ovdje e, studij medij kulture društva, znači trebalo je raditi nešto u novinarskom fahu, ali nije se otvarala nikakva opcija koja je meni privlačila, nisam bio nikad nekakvo piskara, da sam mogao pisati za nekakve tjednike ili nešto, to me nikad nije privlačilo. Privlačilo me više ovako, znači, televizija, radio, nešto što je bliže tom mediju, ali se nisu otvarila nove pozicije. Onda se naravno, budući da smo ovdje u Dubrovniku, šta ćeš drugo raditi, nego radio sam u turizmu. E, van svoje struke i onda se nova, nova televizija koja se otvorila e, tražila je nove ljude. I ja sam se prijavio, ne znam šta ću e, početi raditi, ja sam rekao evo ja sam tu, ja, sam, ja znam to, to i to, pa evo vi iskoristite što hoćete. Oni kaže, pa bili ti uz kameru u ruku. Ja zašto ne, ono, kao sam ono, prije deset godina, zašto ja ne bi sad i kameru uzeo u ruke. I tako je krenulo, no, i evo već pet mjeseci e, se gradim i dalje kao snimatelj i učim i sve to nešto novo, tako da dobro. Za one koji ne znaju, jer ipak kamermanska struka nije nešto s čime se susrećemo svakog dana, kako izgleda tvoj radni dan, tipičan? Pa tipičan radni dan znači započinje tako da se dolazi u redakcije dogovaraju se teme koje će se snimat e, zajedno sa e, šefom informative. Nakon toga e, slijedi meni pregledivanje opreme, znači da se provjeri da su sve baterije pune, da, da je leća čista, da ima dovoljno kartica, da su, da su ispražnjene te kartice, da nema nekog materijala koji je bitan. I nakon toga se izlazi vanka na teren gdje treba već ići. Ima li neka anegdota, nešto što ti je ostalo u sjećanju kroz kamermanski posao? Pa ima, je, ono, sreća nisam imao toliko velikih e, nekakvih e, neprilika tokom snimanja, ali jedna definitivno od najboljih scena je bila kad sam e, snimao izjavu od jednog čovjeka koji inače E, nije sklon davanju izjava, bila je na nekom sajmu zdrave prehrane e, i snimili smo cijeli taj, e, tu izjavu da bi shvatio da nisam palio mikrofon. I znači nema tona, nema ništa i sad treba čovjeka ponovo na, molim vas, molim vas da i čovjek pristane i onda je li upalim mikrofon i snimimo sve to u komadu i onda shvatim da ups, ipak nisam pritisnuo snimanje. I treći put čovjek me gleda, ja, ja ono, mi, možda se radi mjesec dana ja na molim vas, molim vas, šef će me ubiti, on, ajde, dobro, sinko, vidim da ti je to prvi put, ajde, ajde, snimit ću, jes, jes, prvi put, ne, je ono mjesec dana. Tako da bude, to je jedna baš ono anegdota koja mi je ono ostala i to je bila ono dobra, dobra škola, tri puta sve provjeri, je li upaljen mikrofon, jesi li pritisno sniman, je li sve štima, e, onda tek Može. <laughs> Zanimljivo u svakom slučaju, ali bar si se uspio izvući iz, iz, problema. A vidiš li se dalje u snimateljskom poslu, s obzirom da je tvoja struka šira od samog snimateljskog dijela, vidiš li se dalje u budućnosti samo kao snimatelj ili te zanima i neka, neki drugi dio aspekt? Pa, e, definitivno ovo je jedna dobra e, početna točka. O, sad sam ušao u taj snimateljski dio i sad stvarno gledam svašta, gledam sve vide. I danas je takva tehnologija da ti možeš praktički biti ono, one man band čak i na televiziji. A to ne mora nužno biti samo televizija, e, YouTube je jedna e, odlična opcija kako se može e, dalje i istraživati i, i graditi sebe kao nekog, reći, pod navodnike na novo hrvatskom filmmaker, znači neko koji pravi cijelu, e, cijeli proizvod od same priče, snimanja, na e, naracije, sve znači možeš biti ti kao jedna osoba. Dakle, definitivno nešto čemu se može dalje graditi, ali baby steps, polako. je nekakav najteži dio posla kao televizijskog snimatelja? Definitivno uh, praćenje to je, inače sve ostale e, teme što sam ja do sada proživio ovih svojih pet mjeseci radnog posla su bile lagane, ali čim su to e, političari, pogotovo onog državnog e, kalibra, to bude kaos, to bude opće ludilo, to svako, svakoga laktom, lijevo, desno, samo da se izbori za svoju poziciju, ja ono, sam rekao ovima mojima, super je to, sve divno je krasno, ali ja vam to ne mogu raditi. ali <laughs> su rekli, naučit ću. Ja, ok, dobro, naučit ću, ali e, to je definitivno najteži dio posla. Ante, hvala ti što si nam pobliže objasnio kako to izgleda s druge strane kamere. Puno sreće u daljem radu, a mi se, dragi slušatelji, vraćamo dalje programu Radio Sove. Sama, sama, sama, sama. Možemo krenuti ranije. smo svašta <laughs> u program. Svašta smo u program. Radio. 好吧。 <laughs>